Як камень да каменя выкладваецца ў брукаванцы, так і з успамінаў жыхароў складваецца гісторыя іх горада. Віталь Краўчынка запрашае наш пацар па беларускай сталіцы разам са знакамітымі мінчанамі. Мінская брукаванка. Усім добрага вечару сёння на вечаровую прагулянку па сваім мінску нас запрашаем усходазнаўцам навуковы супрацоўнік нацыянальнага мастацкага музею экскурсавод мікіта моніч вітаю мікіта добрый вечар прапаную на ты так так цудоўна задавальні э, перад тым як э, пойдзем гуляць па даволі незвычайным э, маршруце для сённяшняй дня ну прынамсі ніколі такого не было маршруту які сёння ў нас будзе ёсць шэраг пытанняў якія звычайна здаю на пачатку мінскай брукаванкі ты карэнны мінчук а Ну, я нарадзіўся тут а, але пэўна ўсё ж такі карэнні трэба мець каб называцца карэнным таму хутчэй не бо бацькі мои не, не нарадзіліся ў мінску і дзядулі бабулі таксама раскіданы па ўсім савецкім саюзе таму так здарылася что вось э, монічы пасяліліся ў мінску у ну вучыцца прыехалі і маці і бацька прыехалі вучыцца э, не так хутчэй не так э, тата у мяне раней перабраўся э, таму што эм, нарадзіўся ён не ў мінску але мой дзед па патаце ён у Э, быў адным з э, намеснікаў дырэктара інтэграла калі яго толькі зрабілі і значыцца вось такі ён выбіўся ну, на сацыяльным ліфце падняўся з сельскага хлопца да вось, вялікага чалавека так э, бабуля з дзядулі апынуліся ў мінску а пасля значыцца у той же самы вуз у РТі былое будуір зараз які паступілі значыцца тата і паступіла моя матуля якая сама з барановичу на ну і любоў ячейка грамадства пэўныя вынікі гэтай <laughs> любові перад вами сядзяць ну, апошнім часам э, некалькі гадоў а можа нават ну не можа 10 год яшчэ няма хаця можа 10 гадоў э, беларусы нарэшце пачалі здавацца пытаннем а хто ёсць беларус што што што значыць быць увогуле беларусам мне здаецца пытанне на якое вельмі цяжка адказаць і цівогуле ёсць на яго адказ але тым не менш у дачыненні калі казаць пра меншукоў вось для цябе асабістае што значыць быць меншуком гэта гэта як гэта што а Ну першае існаваць тут нават не, не знаходзіцца, ўсё ж такі штосьці рабіць. Натуральна, не пражываць, як вось, мы, калі мы згадаем добрага музыку Вінцэнта, то ён там пяе ў адной з песень што я жыву ў краіне катапульце Ну вось не, ча, не чакаць часу на дэбаркацыю типа атрымаў адукацыю ну, давай гуляй Канада Ізраиль Росія ці Кітай чакай цябе А штосьці рабіць э, сыходзячы з таго што ты тут і будзеш рабіць вось твоя адукацыя э, пра што перапыняю акурат такі і прагназавала я б так сказаў у ад'езд катапультаванне так. <laughs> ну так міжнародныя адносіны падрыхтоўка моўная падрыхтоўка звязаная э, з вось культуры ўсходу у мяне гэта кітайскі рэгіён кітайская культура э, але ж пры гэтым калі ўсе з'едуць то хто хто застанецца Ну як шмат хто застанецца новыя прыедуць А ну ну гэта так гэта так мінск прыцягвае да сябе але галоўнае пытанне што і мабыць драма нашага горада што ён прыцягвае але не з'яўляецца апошняй кропкай на маршруце такі трамплін вось як у раўбічах падрыхтаваўся ну давай пайшоў у Ну, вось мы акурат і ў мінулы панедзелак таксама э, звярталі ўвагу на тое, што да гэтага часу ўсё роўна скажам жыхары мікрараёна малінаўка калі збіраюцца паехаць у цэнтр мінска яны кажуць паехалі ў горад все роўна як бы <laughs> разумееш э, мне здаецца вось гэтыя ну, вельмі блізка того што ты кажаш што горад все ж таки не не не ў стане не захаваць э, тых і тое каго мае што мае Ну тут ёсць грустная даволі сумная штука што там кажуць сялякія э, разумныя дзядзькі што гарадскі жыхар э, той носьбіт гарадской культуры гэта той хто звычайна нарадзіўся ў трэцім пакаленні тут у горадзе нават не ў якім-то канкрэтным горадзе а ўвогуле ў гарадской прасторы у гэтым сэнсе менчукоў няшмат таму што ну мы ўсе разумеем другая сусветная вялікая чынная вся гэта гэта змена карэнная змена насельніцтва пасля десятгоддзі э, першаснай урбанізацыі калі адраджэнне горада было звязана з індустрыялізацыі і людзі ехалі з вёскі э, ну нас нас няшмат я вось такім чынам не не гарадскі чалавек не носьбіт гарадской культуры але намагаюся таму што розніца натуральна ў інстытуцыях ну глядзі у у Чаму напрыклад людзі не ходзяць у музей вось тыя хто з'яўляюцца носьбітамі э, руральнай культуры якой культуры тлумач руральнай Ну таму что зараз калі я скажу что сельская культура мне зас скажуць да, ты кого хазан значыцца не любіш людзей з э, сяла не люблю сам бок это называется руральная так? руральная так, так. ведаць больш традыцыйная mm -hmm. так адказ вельмі просты у няшмат вёсак ёсць у якіх ёсць музеі тэатры у у Китае напрыклад там вёска 100 тысяч чалавек это нармалёва у нас не таму калі няма гэтай звычки то яе яна не можа нарадзіцца э, адначасова она не можа нарадзіцца за тры хвілінкі ці за год ці за 5 год мы можемм намагацца гэта рабіць вось я мне няма патрэбы кожны месяц сходить у тэатр я ўсё намагаюсь сказать ну давай сходи ну ты блин культуры працуеш ну давай ну іду і мне вельмі падабаецца але я бачу і бачу вялікую колькасць людзей у якіх гэта паходзіць сям'і з пакаленняў дзядулі бабулі бацькі ну і дзіця гадуецца ў атмасферы что ты ну, ты не можешь ходить, не ходить в театр. Ты не можешь не ходить тому, что. Ты не можешь не ходить в музей тому, что, ну, ягода, ну, а что-то дыробить а чым займацца ну, чым ну, бавіць вольны час знаходзіць і зноў жа там колькі каля трох процентаў у горадзе наведваюць тэатр так ці увогуле з усяго насельніцтва пункт три процента так нешта каля таго наведваюць тэатр ну, ну, нічым жа людзі займаюць і знаходзяць сабе нейкі занятак кане нет б, занятак можна знайсці дзе заўгодна увогуле вось будысты кажуць ты сел у, у сцену глядзіш і, і і там занятку там космас у свет цэлы унутры цябе нічога не патрэбна а А, а вось гарадскому жыхару патрэбна. Вось у гэтым і розніца. Калі ў вас ёсць э, такая арганічная патрэба ў спажыванні культурных прадуктаў і тых інстытуцый, якія ёсць толькі ў горадзе, то вы гарадскі, а калі няма, то не. Руральны. Руральны. <laughs> але ж было дзяцінства мікіты моніша правда і не адразу ён зразумеў што яго цягне ў музею у тэатр кіно і так далей дзе дзяцінства ў мінску прайшло э, ну спачатку у выдатным раёне курасоўшчына калі ён ужо конечно не быў такім баявым як у аповедах майго бацькі але ўсё роўна быў такім суровым індустрыяльным а пасля ў ціхім раёне э, старога аэрапорта вось авакя начкалава там як-то атрымалася згуртаваць усё всіх наших дзядуль бабуль у адным месцы ну і таму хлопчык добра кушаў А вось пра што сёння не ведаю там сумуеш настальгуеш калі ўзгадваеш гэтыя месцы дзяцінства Е... Ну, я, я золотая я... рыбка я я не я не вельмі капу згадваю там справа ў тым што мне тры секунды і ўсё і а хто ты <laughs> хто хацеці людзі там ты экскурсію праводзіш не так э, э, веды гэта веды э, трэба каб шло увесь час аднаўленне інфармацыі вось тое што ў мяне ёсць візуальна тое значыцца во а накшталт Мабыць гэта какое-то намадычнае такое качавое светаўспрыманне ўсё ж такі дзядуля у мяне адзін гэта хамза салахавішбі Хабиб Мухаметов. Вось, таму, значыцца, э, я вось дзе заснуў, там і дом вось зараз ўжо трошки змянілася калі з'явіўся свой дом свая сям'я там жонка дзіця але вось раней так заўсёды было вось калі ты спіш у аўтобусе то ты там у турыстычным то ты прачынаешься ўжо дома калі ты спіш у бабулі там дом калі ты спішу сяброў там дом э, паўсюль дом а можешь сказать что мінск э, ты падабаць что ты любіш мінск я люблю мінск а за что ты Ну па-першае гэта мой горад э, ну, але ж гэтага мала каб его любіць не чаму тут залежыць залежыць я мне падабаецца ён прыгожы гэта было адкрыццё якое прыйшло не адразу давялося спачатку пачаць вадзіць экскурсіі а пасля ўжо цалкам да донца яго полюбіць па горадзе э, маю на увазе э, канешне ж цытуючы класіка каб любіць Беларусь нашу родную маці трэба ў розных краях пабываць і і у мяне ёсць яшчэ адзін амаль што дом гэта Мадрыд дзе я там таксама правёў шмат часу кожны год наведваючы яго і і вось калі ўсё гэта склалася в какую-то адзіную ну, адзіны малюнак атрымалася што мінск гэта вельмі клёва гэта вельмі клёва э, узгаданы тут э, э, выгадаваны тут я разумею што напрыклад рытм жыцця больш хуткі чым не ведаю ну у чым чым у гародні напрыклад але менш значна менш хуткі чым у э, мадрыдзе не, не гумавай у москве якое таксама вельмі люблю мне там бацька шмат ужо гаду год жыве э, і вось я б москве не змог бы жыць э, а ў мадрыдзе хочацьй за ўсё змог бы а а ў пекіні бы таксама не змог а мінск гэта клёва гэта вось амаль поўная поўная адсутнасць канкурэнцыі у вялікай колькасці значыцца прафесій заняткаў мінск гэта як поле залітае солнце выдатна ты адзін ну амаль чым бы ты не займаўся ты адзін ну усходазнаўствам по-моему як ты сказаў перед эфірам вас колькі ну полторы моя настаўніца сапраўдную сходазнавец ну і я там трошашки ну, восьсекрэт да твайго маршруту мы звернемся праз некалькі хлін пакуль зробім паузы нагадаю нумар для смса 9705 у мінская друкаванка нагаду што сёння гуляем па мінску кампаніі з мікітам монічам і наш шлях ляжыць да лошацкай сядзібы ну, здавалася б столькі ўжо пра лошацу вядома пра лошацкі парк і пра сядзібу і, і таямніц нібыта столькі раскрыта што яшчэ ёсць такое цікавае пра што мы магчыма не ведаем альбо ведаем не ўсе чаму менавіта э, да сядзібы лошацы захацелася зараз завітаць мікі я я Ну па-першае, канешне, таму, што яна звязана з мастацтвам усходу і з усходняй культурай і звязана праз гісторыю яе значыцца гаспадароў, натуральна сям'і любанскіх. Але я вам прапановую ўсё ж такі пачаць не злошыцца, не злошыцца так. Таму што э, можа ўзнікнуць пытанне ў нашых значыцца э, у тых хто нас чуе э, А вось <laughs> калі глядзяць гледачы адчуюць чувакі ці як не слухачы <laughs> э, <laughs> значыцца Ну. Э, наш зна... <coughs> прабачце слухачы наши могуць спытацца як гэта так усход что ў менску ёсць шмат э, месцаў якія звязаныя з культуры ўсходу э, нават не толькі ты якія відавочна звязаны як вошацкая сядзіба а ёсць яшчэ і ты якія звязаны зусім невідавочна але справа э, толькі ў тым як вы настройваеце опці оптыку і што вы ведаеце про гэты ўсход вось я б вам прапаноўваў пачаць с прудзішча ведаеце што такое прудзішча прудзішча гэта такі полигон цвёрдых побытавых адкідаў на ТБО. Гэта такая мусорка вялікая сметніца, якая пачынаецца адразу за э, кол, коловай аўтадарогай э, з боку лошыцы. Э, я, натуральна, там жыву просто. І мне падаецца, што гэта адно з самых усходніх, значыцца, месцаў нашага горада. Таму што э, і ў Кітаі, і ў Японіі ведаюць, што такое фэншуй. Ну, мы таксама ўжо ведаем, нам падаецца. Але перакладаецца гэта вельмі вельмі лёгка фэн гэты ветер паветра а шуй гэта значится вода э, ветер вода ну і ідэі гэта пра тое што трэба каб все было ў гармоніі э, і сярод іншага фэн-шуй загадвае будаваць гарады і увогуле архітэктурныя кіты аб'екты так каб з аднаго боку іх была гора а з другога боку значится вода дык вось у лошыцы у нас усё як патрэбна там значыцца ёсць і вада гэта нармалёву у менску шмат вады а вось з гарой складана а у нас ёсць у нас ёсць значыцца гэтая трапецыя сметніцы і трапецы ты трапетніца трапецыя сметніцы сметніца калі не ўзгадаеш што адзін з сёгунаў асікага у 13 мне падаецца страго хто гэта ваенны кіраўнік японіі які значыцца пабудаваў сабе срэбраны павільён блізкіота традыцыйны паўночнай э, сталіцы Японіі. І вось там ён зрабіў сабе маленькі садзік. Э, і ў гэтым садзіку, куды э, маглі прыходзіць амаль ніхто толькі тыя, хто прыносілі яму гарбатку, а ён ну калі запрашаў кагосьці з вельмі важных гасцей, а так дзеля яго аднаго. Там было спецыяльнае месца, такая трапецыя, маленькая горачка, якая была лавай для месяца. Таму што ў пэўны момант уначы туды сядал месяц і ён гарбатнічаў з гэтым месяцам. Mm -hmm. І гэта фантастычна прыгожа, гэта горка захавалася, можна я пабачыць паехаўшы ў Японію і ці загуліўшы. Дык вось, калі я пабачыў, мы, мы шукалі кватэру і знайшлі на 17 паверсе і я пабачыў гэтую сметніцу. Першае, што я ўзгадаў Асікага срэбраны павільён і задумаўся трэба пабачыць уначы паглядзець ці сядае месяц на гэтую гору што сядае сядае так і сядае так што ў мяне амаль што бок на сметніцы у нас усход так. не не а ён не ўсход я ну, э, маладзі жа ідзе маю на увазе ўсход як ўсход э, у сэнсе у А, як э, дэстинацыя ну, так, так, так Азія у нас там так, я так. на нізу зіму сметніцы я, я ўпомніны што мае суседзі не падзяляюць майго рамантычнага позірку на гэтую сметніцу <laughs> усход унутры натуральна не толькі ў мяне але і ў гаспадароў лошацкай сядзібы Таму што любанскі э, калі ён ввогуле шмат э, падарожнічаў і сярод іншага ён падарожнічаў і ў японію у яго была пэўная мэта ён калі э, пачаў заляцацца значыцца да самай вялікай прыгажуні мінску ласку да ядвігі э, яна ему адказала что пагадзіцца стаць яго жонкай калі э, атрымае самы прыгожы дом э, у горадзе ну хотя тут лёгкі чыт ёсць таму что тады ўсё ж таки лошыцца не была частка мінска і атрымае які-то падарунак якога ну ні ні ў каго няма і ён сярод іншага паехаў японію і прывёз адтуль некалькі дрэваў з усходу і вось гэтым незвычайным падарункам стала магнолія японская якая дагэтуль яшчэ трошачки капціці ну, нам паўзасохвае але... так цяжка прыжываюцца прыжывалася она прыжылася менавіта таму что з поўначы яго прыкрыва я прыкрывае вялікі тополь мне здаецца і вось з тополем усё ок ну і магнолія яшчэ гэтай вясной бачу што яна трошачки э, квітнее і і э, значыцца э, вось ужо значыцца ўсход там яшчэ ёсць манжурскі абрыкос і пэўная колькасць азіяцкіх дрэваў у гэтывогуле калі ён ездзі э, пачатак двадцатых стагоддзя мне падаецца гэта першыя гады двадцатого стагоддзя які-нибудь там 1906 8 штосьці так больш-менш але і тут я магу памыляцца ўсё ж таки не краязнаўца а Але не толькі гэтым звязана значыцца з усходам сама сям'я ўжо пасля таго як яны сталі сям'ёй вельмі любіла ўсходнюю эстэтыку і захаваліся фотаздымкі дзе ядвіга у э, такіх строях якія стылізаваны под японію амаль кімано і у іх былі такія вялікія веры дэкаратыўныя на сценах і былі скруты кветкі э, японскія ці кітайскія на фоточках незразумела менавіта таму ўжо сёння а мы ж пра сёння не пра гісторыю э, у гэтым музейным комплексе у гэтым будынку музейным якая з'яўляецца часткай музея горада э, мажліва пабачыць пэўную колькасць усходніх прадметаў выдатны фарфор э, э, цэнтра дэхуа кітайскага фантастычныя гуанінкі але не пра гэта размова хутчэй размова праз наэль найлепшую шафу города Минска яна такая прыгожая что калі па мяне было что это за шафа такая то бок дом я так разумею на той час быў самы прыгожы так. я так. прасілая двига э, расліна незвычайны вось падарунак магнолі э, яшчэ і шафа самая прыгожая ну шафа гэта ўжо э, э вынік рэстаўрацыі і аднаўлення э, гэтай лошацкай сядзібы э, гэта прадметы творы мастацтва дэкаратыўна прыкладнога якія былі э, звезены ў сядзібу падчас адкрыцця падчас рэстаўрацыі адукацыі яна не мае дачынення да самой сям'і любанскіх але яна мае дачыненне да экспартнага э, рамяства і мастацтва японіі пачатку двадцатого стагоддзя э, такія шафы называюць сібаяма і яна по прыгажэйшая я не ведаю за, за, за ўсе астатнія прадметы гэтага гэтай сядзібы цалкам узятыя неверагодна прыгожая э, інкрустацыя э, значыцца косткай і лак і жывапіс і разьба па дрэве гэта такі вось гэта такі твор на які можна натуральна прыйсці толькі на яго паглядзець і сысці э, з значыцца з гэтага музея там шмат чаго яшчэ цікавага ёсць э, але вось такі артефакт калі б наш музей зараз нацыянальны мастацкі меў магчымасці набываць э, прадметы такога кшталту ён даволі дарагая я мы, мы б яе перакупілі натуральна ў гэтай цікава вообще ну, в асноўным э, распавядаюць пра э, прывід той самай ядвігі у лошацкім парку і гэтае ледні самае галоўнае цікавае што ёсць у лошацкім парку аказваецца вось кавалак усходу э, стаіць проста на у горадзе у лошацкім парку да вялікая колькасць гэтых кавалкаў вось да іншых кавалкаў мы праз некалькі хвілін і дойдзем It's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll live. starship, babe. See, I leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. The sky. перадачы Віталя Краўчынкі мінская брукаванка. Нагадваю, што гуляем сёння па мінску кампаніі з мікітам Монічам і наступны ў нас прыпынак гэта сендайскі сквер. Э, для многіх ну все ведаюць як прыпынак ёсць сендайскі сквер але я думаю что многія нават не разумеюць чаму не сендайскі что такое сендайскі ну со сквером зразумела так вось да тебе пытання что за сендайскі сквер чаму раптам сярод у цэнтры мінска амаль што ў цэнтры мінска з'явіўся нейкі сендайскі сквер ну па-першае часам мы гэта не разумеем чаму сендайскі тому что нават калі ведаем что вось у нас есть пабратім город сендай і значыцца з яго нам такі падарунок прыпынак быў зрабились сквер нават залей сакуры але пытанне ў тым что тут Той прыпынак сендайскі сквер на які мы часцей за ўсё і выходзім ён не зас... не зусім там дзе значыцца сам сендайскі сквер і я заўсёды выходзіў на ім і думаў блин ну вось вакол дрэвы ёсць а яны які-то ну не японскі нічога японскага там няма <laughs> ну вось а насамрэч сендайскі сквер трошачки далей не каля плошчы мяснікова з э, якой часам і асацыюцца значыцца гэты прыпынак а ля музыкальнага тэатра ля акадэмічнага музыкальнага тэатра э, прымыкае да яго і натуральна там уже ўсё ёсць уся японія маленечкая такая там значится ёсць і тэматычныя дрэвы хотя мне тут казалі что амаль уся гэтая сакура памёрзла э, як-то мы не змаглі яе захаваць хотя у па, ну вялікай частцы э, японіі э, вельмі падобны клімат да нас ён канешне больш марскі э, але пры гэтым напрыклад я вось заўсёды кажу замежнікам кажу ну канешне жара у нас тут значится горача да, да гэтага яшчэ вільготна на вось вільготная значится э, жара гэта яшчэ э, горш А і пакуль мне аднойчы японцы не адказалі сухце Ну у нас вось 102сотка вільгаці э, улетку і і значится тэмпературы яшчэ больш высокія і з гэтага моманту я ўжо лічу што і клімата наш ну, у нас мінск, 78 выдатны. мы уже пачынаем ну ныць А там 30 градусаў пры 100сотка вільготнасць вільгасці гэта норма для напрыклад сярэдня заходняй часткі Японіі. Але пры гэтым значыцца гэты сендайскі сквер гэтай дрэвы гэта і маленечкая так, такі быццам бы мосцік праз э, амаль што штучны, але ручай э, і пэўная колькасць камянёў, якія імітуюць больш-менш сад камянёў. Э, і самае галоўнае ў сендайскім скверы тое, што, кампенсуе мабыць яго вось той што ён такі лакальны маленечкі што амаль што раздаўлены незаўважны э, у рытме значыцца нашай актыўнай немігі і да таго што тут побач яшчэ і метро значыцца ўсё амаль што дабудавалі а э, ёсць кампенсацыя натуральна у будынку музыкальнага тэатра гэта кампенсацыя рэгулярна выходзіць на сцэну Таму што наступны момант усходняга мінску у Э, азіяцкага мінску гэта тое што ў музыкальным тэатры э, сярод балеруноў сярод танцоўшчыкаў ёсць ажно ну, два японца і вось як мы толькі што высветлілі яшчэ пэўная адна кітаянка ці китайцы павогуле па іх ну, імёнах вельмі складана зразумець э, як гэта і што ну, гэта... моім таксама па наших імёнах цяжка зразумець ну раз... па справу тым что там калі б ты хоць іерогліф бачыш ты можаш зразумець ёсць спецыяльныя іерогліфы для жаночым Жан... так так ну калі там кветачки які-нибудь значыцца то гэта хутчэй за ўсё дзяўчынка ці птушчыка якая а калі там что-небудзь такое больш сур'ёзнае і абстрактнае то хутчэй за ўсё мужчынка ну дык так вось э, японцу важно два э, і я чу і чытаў што яны выдатна танцую танчаць гэта оно маюка і косака юсікі э, <laughs> на жаль я, я не паніст <laughs> не ведаю не, хто з іх хлопчы хто дзяўчынка <laughs> але ведаю што яны разна э, разнаполыя а в японі ты быў увогуле не, не? не толькі на месяц э, прыязджаў Кітай у нас бы маленькая стажыроўка а Японія яшчэ мяне чакае калі-небудзь калі-небудзь акурат хацеў запытацца здавалася б дзе той сендай дзе той мінск э, ну ёсць у нас сквер гарады пабрацімы ці ёсць увогуле што-небудзь такое агульна но ну, я думаю што агульнага мабыць і нічога няма Ну, акрамя акрамя того что клімат так ты каш падобна ну глядзі калі мы кажам про японію то канешне ёсць жарт про тое што якая у нас розніца ў часе з японіі адказ гадоў 120 але э, напрыклад японская культура пры ўсіх ты гэтых выкшталцоных штуках там накшталт фарфора ці там якіх-небудзь баявых мастацтваў ці гэты ўсе мячы катаны пры гэтым э, японская культура вельмі і вельмі заземлена у э, сваё э, рура <laughs> руральны паходжанне і яны натуральна для іх дагэтуль нягледзячы на ўсе э, хмарачосы і там тэхналогіі касмічныя вельмі важны важная сельская культура, эстетика эм, простоты, эстетика эм, светоуспрымания природы, вось, та, та, усяго таго што чаго мы пазбаўлены амаль у горадзе э... здаецца мы не пазбаўленыя мы э, неяк так склалася што спрабуем пазбавіцца ад гэтага таму што неяк гэтая руральнасць э, такое адчуванне што мы я саромеемся і... Ну, саромемся саромемся пасля леціша то ў нас ёсць ну, так. Э, вось і бульбу едзем капаць і і насамрэч чалавеку патрэбна прырода і э, гарадскі чалавек тут уже мінус гарадской культуры што ён можа з задавальняцца маленежкім паркам ці скверам але э, большасць людзей у нас у краіне ўсё ж такі маюць больш рэфлексаваную ці не не незразумелую ім самім часам але прагу да прыроды і гэта вельмі важна і гэта дае моцную надзею што ўсё ж такі мы напрыклад у турыстычным э, накірунку зразумеем патэнцыял у таго што беларус Беларусь як краіна гэта краіна турызма прыроднага руральнага агратурызма э, пр, э, там якіх-небудзь сафары там баб, вось бабровыя сафары праводзяць у у бабруйску там не трэба паляваць на баброву хаця ўжо шмат хто палюе там за гэта нават грошамі падаецца плоціць зашмат у нас баброў зараз можам экспартаваць у Росію напрыклад разам з малочкай але у э, там э, едуць і глядзяць як жывуць бабры некалькі дзён Ну вось нам падаецца гэта вельмі дзіўным а насамрэч вялікая не, неверагодна вялікая э, адсотак э, тых турыстаў з якімі я сутыкаюся кажуць заўсёды у вас так прыгожа і своеасабліва нават тыя хто прыязджае нас з рассіі кажуць у вас не такая прырода як у нас Я кажу да ладно такая ж ну, так сам іншая, іншая прырода і вы іншыя не такія як мы я кажу гэта блага ці добра мы яшчэ не зразумелі <laughs> але іншыя Вось да іншых пунктаў нашым маршруце э, краз таки звернемся праз некалькі хвілін. Mm -hmm. beside a dime in the inside of our, but we breathe. We breathe. I wanna breathe in an open mind. I wanna swim in the ocean. Wanna take my time for me. мінская брукаванка гісторыя горада праз гісторыі яго жыхароў нагадваю што гуляем па мінску сёння з мікітам монічам і надышоў час завітаць у гістарычны музей у что мы там Мкіта не бачылі что там такое ў гістарычны музей чаго яшчэ мінчукі і госці сталіцы не ведаюць что там цікава можна ўбачыць Ну мне хочется пачаць А вось у сёмым стагодзе адзін в'етнамскі і гэтак далей не насамрэч гістарычны музей вось тут я ўключыў яго ў гэты шпацыр натуральна каб распавесці пра адну справу тое што мастацтва ўсходу івогуле ўсходняя культура гэта ўсё ж таки культура ў нашым горадзе трошку прыхаваная трэба добра ведаць ці мець пэўнае дачыненне да яе Таму што ў гістарычным музеі вельмі вялікія фонды э, ці то не самы вялікі музей па фондах там 300 тысяч адзінак э, захавання пэўна ці палова з іх гэта які-то дакументы гістарычныя там паперы але таксама вялікая колькасць рознага мастацтва пра якое мы нават не ведаем вось так шырокая кова э, нават наведвальнікаў тых хто ходзіць па музеях і сярод іншага там ёсць ёсць э, частка калекцыі дундуковых красаковых так кто такі вялікага такога э, арыстакратычнага роду які паходзіць ці не то з калмыкаў якіх-то ці каго яшчэ але гэты род э, ужо ў 19 стагодзе нават напрыканцы 18 э, з'явіўся на гэтых землях на наших а ў 19 ввогуле атрымаў пэўныя э, і землі і э, значыцца сядзібы і шмат чаго і яны актыўна калекцыяніравалі э, мастацтва і таксама мастацтва ўсходу была напрыклад выдатная калекцыя фарфору э, сярод якіх былі ўсходнія э, э, творы і гэтая калекцыя перажыла вайну параўноўваючы з калекцыяй мастацкага чаго не атрымалася нава вывезена ў германію і не вярнулася 5сотку вярнулася толькі з даваеннага ўзроўню а гэтая калекцыя апынулася ў музеі і там ёсць пэўная колькасць прадметаў у экспазіцыі ці то няма нічога ввогуле ў беларускіх музеях у экспазіцыі ну трапляюцца адзін-два э, твора сходняга мастацтва там чаму так здарацца не цікава наведвальнікам э, беларусам не цікава культура ўсходу музей заўсёды дэманструе маленечкую частку таго э, што мае 235 адсоткаў ад, ад, ад самой калекцыі А чаму так асобная гаворка мы нават мне так, падаецца так, так, так размаўлялі так, так. на папярэдні ночы музею але э, нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі Беларусію гэты момант не мае такі такой прасторы, каб прадэманстраваць нармалёва нават нашыя здабыткі беларускія, а ён усё ж такі гістарычны музей на гэтых тэрыторыяў. Э, у гэтым сэнсе мы нацыянальны мастацкі знаходзімся у больш складанай, але і больш вагоднай вагодным становішчы больш складаным, таму што мы маленечкі беларускі эрмітаж. Мы павінны прадэманстраваць развіваць мастацтва так глобальна па часе і прасторы як можам і таму у нас ёсць мастацтва ўсходу ў пастаяннай экспазіцыі да таго э, э алагодны момант гэта тое што мы ну не не э, не агранічаны як не абмежаваны дзякуй вялікі не абмежаваны значыцца нацыянальнай праблематыкай і але маем яшчэ і прыбудову у нас больш месца не адзін будынак а у два і вось яшчэ пасля рэканструкцыі дык стане яшчэ больш канешне ёсць добрыя навіны што 21 мне падаецца годзе пачнут будаваць новы будынак гістарычнага музея э, і, і тады ў іх таксама ўсё будзе добра а пакуль што калі мы хочам паглядзець мастацтва ўсходу у э, вялікую колькасць яго як большую чым у іншых музеях трэба ўсё ж таки ісці ад музея с гарматай до да музея с калоннамі які раней казалі а ну то які на тысячи рублёў значыцца ну, так, калісьці так, так, казалі а ну то які на мільёне рублёў у э, потому что там у нас есть целая зала есть целая зала а зараз намаганнями значится нас не не половы микиты монича и э, цэлай агульнай значится алена сенкевич мы маем яшчэ і шэраг э, выставачных праектаў карэй у нас зачынілася ўжо на жаль закрылася А вось Кітай жывапіс э, мастацтва ідэй жывапісу ідэй э, з кітайскай калекцыі нацыянальнага мастацкага музея Китая з пекіну і все яшчэ працуе лістука мне здаецца гэта вельмі на аматары трэба нешта в этом альбо разумець альбо цікавіцца гэтай культуры як мінчукі ўспрымаюць падобныя выставы Э, ну э, абмежавана. Таму што насамрэч мы марым заўсёды, што вось будуць чэргі вялікія, што мы будзем значыцца праводзіць экскурсіі кожныя 5 хвілін па, па гэтым выставам. Але э, прыходзіць да нас наша аўдыторыя, тыя, некалькі тысячаў чалавек якім гэта сапраўды падабаецца і якія пасля пакідаюць свае водгукі і кажуць давайте яшчэ і мы даем вось 21 чэрвеня адкрыецца чарговая выстава але адкрыцца толькі на тры дні Таму вось хто паспее той паспее а мы зразуем паузу вернемся ў эфір праз некалькі хвілін у get lost in my handsome Друкованка. Знаёмся сёння з мінскім мікітым Монічам, шукаем усход у беларускай сталіцы і вось зараз завітаем у музей валуноў. Э-э ну все ведаюць я думаю хто ну, можа не ўсе але працэнтаў 70 тых хто з мінскам знаёмы ці мінску нарадзіўся ці мінску жыве э, ведаюць пра музей валунова але што там ёсць таксама частка ўсходу я думаю для многіх это будзе адкрыццё ну гэта у нас кальцавая кампазіцыя таму што э, па-першае зноўку перыферыя мы прайшлі праз цэнтр і э, выходзім з мінску ну, нават пераскочы так так <laughs> цэнтр амаль што <laughs> ну як гэта так і нацыянальны мастацкі Леніна Леніна 20 э, з 11 до 19 без выходных прабачце э, але справа ў чым э, тут хутчэй канешне музей вывуноў ведаюць 70 адсоткаў тых хто цікавіцца 25 адсоткаў з іх пры гэтым былі ў гэтым музеі ведаеце гэта як з шабанамі усе ведаюць пра шабаны а спытай вось 10 чалавек на вуліцы хто з іх рэальна там быў калі там не жыве і там ужо будуць варыянты э, што датычыцца музея вывуноў то па-першае гэта унікальны проект гэта супер клёва у Гэта ж фізічная мапа, гэта ж мадэль Беларусі, выкладзеная валунамі, пры гэтым валуны, прывезеныя з той ці іншай часткі Беларусі, ляжаць у той частцы мапы, якая, значыцца, ну вось, вось, адкуль яны прывезены, рэльеф mm -hmm таксама так ск скапіраваны то есть напрыклад у нас ідзе вось града гэтых холмоў праз Беларусь э, з, з, з, з, з заходняй поўначы значится на ўсход э, усходні поўдзень восьось і праз яго ідзе гэта нават фізічная карта з рэльефам валунамі выкладзеная гэта по гэта супер клёва на жаль ён яшчэ не до конца музей музей за музейзіраваны <laughs> і не водзяць там экскурсіі але я напрыклад вось спампаваў тэкст ну, нацагенстве по турызме ёсць тэкст экскурсіі я яго прачытаў вывучыў і магу правесці вам справа ў чым а, тое ж самае што са сметніцай ты ці адчуваеш усход у сабе ці ты намагаешься пера, пера, пера, перанімаць які-то пэўны элемент элементы у светаўспрымання практыка і гэтак далей ці не і вось калі перанімаеш што у цябе ўжо ў гэтым садзе валуноў ужо ўжо не музей валуноў а сад валуноў і ты разумееш прыгажосць э, естественнасці естественности натуральности а, а натуральна японская культура гэта культура эстетызацыі э, простаты і вось ты ў гэтым садзе у гэтым музеі вуноў уже адчуваеш всю ту прыгажосць асобнага э, каменя ці групы іх і э, можаш штосьці спазнаць такое то пра што значыцца гэтыя разумныя дзядзькі японскі кітайскі ў сваіх трактатаў по эстэтычнаму выхаванні э, тэорыі жывапісу ці дасягненні прасвятлення будысскага пісалі цягам тысячагоддзяў э, і гэта вельмі клёва і самае клёвае што ўсё ж такі ўсход у менску гэта па большасці людзі я маю на увазе не кітайскіх туркменскіх студэнтаў і не японскіх э, значыцца танцоўшчыкаў э, тэатра а я маю на увазе тых хто сутыкаецца з пэўнымі практыкамі тых хто ходзіць у які-небудзь кітайскія кавярні якія ёсць і добрыя ёсць у нашым горадзе тых хто частуецца у у тое што мяне здзівіла у нас ёсць тыбецкая рэстарацыя у нас ёсць уйгурская рэстарацыя якая звонку э, нагадвае якую-то такую э, э, забягалаку гопніцкую а заходзіш туды і бачыш што там нават і ёсць традыцыйныя спра стравы і іерогліфы і знаходзіцца на зусім не ў куртуазным месцы недалёка ад маза і мтз і значыцца поўна неспадзяванка ёсць цэнтры культуры там цэнтры дзе вывучаюць і каліграфію і баявыя мастацтвы канешне ж і экбана Таму што ўсход гэта практыка гэта не ветрына якая-то гэта не турыстычная э, якая-то ну не турыстычнае месца куды ты прыязджаеш ўсход клёва вот увесь усход за 5 хвілін не гэта лад жыцця гэта ўспрыманне прасторы і часу і э, у горадзе у любым вялікім горадзе а мінск вялікі горад канешне пакуль што няма чайнатауна шкада ну ча час у нас рассудзіць але ёсць такія спецыяльныя прыхаваныя месцы дзе тыя хто інфіцыраваны сходам тыя хто практыкуюць тех хто любіць гэта ўсё могуць знайсці ці адзін аднаго ці э, значыцца свае таямніцы гэта клёва вось зараз мы э, звернемся да прасторы часу тваёй прасторы твайго часу і твайго ўспрымання мінска ўжо паза э, усходам усходняй культуры э, некалькі караценькіх пытанняў нам завяршэння чым для цябе мінск пахне альбо з які з якім пахам асацыюецца мне падаецца самы характэрны пах мінска гэта пах э, чыгункі гэта вось гэтая мазута якую вы можете адчуць у раёне інстытута культуры ці там вакзала А калі мы узгадваем наколькі важную наколькі на важную ролю храла чыгунка ў мінску пачынаючы з 1871 года калі это все прайшло э, то то так так гэта пах чыгункі а колер мінска а колер мінска ну хутчэй за ўсё той самы луміозны шэры іскрысты шэры якім вытая штукатурка якой былі абліцаваны будынкі галоўнага праспекта нашага mm -hmm. спецыяльная штукатурка з вялікай колькасцю шкла ўнутры каб увечары і зранку ружовае сонца рабіла гэты праспект ружовым шэра ружовы, шэра -ружовы гук мінска а, стары аэрапорт забыцца немагчыма на гэты ён ну, выдатны калі там авіарэмонтны завод унікальны такога больш няма нідзе ў сусвеце я ўсё там разбіраюць аэрапорт ніяк ніяк не могуць зачыніць яго таму што самалёты ёсць якія не, не абслужваюцца нідзе больш і вось калі яны пра, як гэта тэсціравалі на Э, рухавікі mm -hmm. вось для мяне гэта гук мінска які ты дзякуй за гэтую экскурсію по ўсходзе у мінску нам мне застаецца нагадаць што вам са сваім мінскам на сёння знаёмі ўсходазнаўца навуковы супрацоўнік нацыянальнага мастацкага музею экскурсавод мікіта монеч